Desasilori, desa, desasilori, desasilori, eh? si. Share sosolak, sare sosolak. Share sosolak. Désacélération, a ver. Tu as une épine dans mon côté. Egunon entzuleak bazterreko arantza nauzue. Agian zuek ere urte astapen untan ukandu zue mesua. Google Translate sarean erabiltzen alden itzultzaile automatikoak arazo batzu ditu gure izenekin agertzerakoan. Arazo batzu ez da hain txigur. Eh? Ni arantza idieder nauzue idazten baduzue. hau da agertzen den itzulpena. Tu as une épine dans mon côté. Itzulpen kaskarra ez, diokorako irri parada ekarri du Googleen tresnak, bakizue denbora inutilki pasatzeko. Hale, nire lankidean itzulia egingo dut, gure irratian ustaritzen begipean dituztanak, ea. Ni Christophe eh, arotzarena nauzue. Je suis charpentier de chrysanthème. Ah, zekien. Ea, beste bat. Ni olats, idoate nauzue. Vous êtes mon idole. bai, biztan dena. Ea, beste bat. Ni pampi merkapide nauzue. Je suis un marchand de marionnettes. et gauza <laughs> e batzu ere jakiten dira. Adibidez, te irulegiko irratian. panchika ni panchika arambide, nauzue. Je suis un proxénète. Nola? Je suis un proxénète. Bon, egia da hori? Edo Google Translate da trompatzen. Mm. Twitteren hander agirek sortu du ni nauzue kontua. Hor agertzen ira sarean eman dituztenenak, itzulpena espainolera egina aldize eh, hemen. Nik frantxesa hobeki ulertzen baitut. Zuen aldetik entzatzen mauzue, zuen izena eta abizenak letratipiz idatzi. Horrela sistema engaiatzen baita, Googleek ez du lertzen pertsonen izenak direla. Hortako itzulpen bitxak iten ditu. Sustatu puntu eusen dioten bezala, erantzunak bitxiak dira, ez dakit erantzuna ez emaiteko programatua delako sistema. Zer edo zer erantzuteko programatua da itzultzailea automatikoa edo zer gauza. Eta mikrosegunduetan atxemaiten duen urbilen onena emaiten saiatzen da hortako. Sustaturen arabera aldiz, ez da akats bat teknologia neuronala gerozta hobea delako seinale dela uste du. Google Translate itzultzaile neuronala da orain. Azken urtetan Euskaraz garatu direnak bezala. Sistema berezia du eh, kalkulatzeko do itzulpena egiteko. Google baino hobeak direnak gainera eh, gure hizkuntzari eta urbileko erdarei justuki dagokionez eh, berezitasunako bekio landuak baitira dira euskaraz. Kusikusi zi demora galduko zuen ni bezala. Hi bestia, this is Chuck Norris. I wish you guys a happy new year and as you say over there, paise, salute. Nola? Chuck Norris? Chuck Norris kortxika zari? Bururatzeko xare oso hoen itzulia, Chuck Norris, aspaldiko partez. Ze? Chuck Norris edo Walker Texas Rangerek mesu hau edatu du xarean, kortxikaren sustenguz eta likuko komertzioen sustenguz. Nola posible da hori? Kortxikan etxaduelako Kortxikan etxaduelako unek ere? Nik dakidanez ez, baina webgune bat erabili dute Kortxikako komertxantek. Kameo deitzen da webgune hori zebatekin. Sosa emaiteko presbazizte, aktore, kirolari edo beste pres dira, zuek idatzi mezu bat bideoan grabatzeko. Bastiako komertxanten elkarteak hori egindu adibidez, txok norrizek Kortxikarrak sustengatzeko. Ebe, irure hogeita sortzi euro pagatu dute, besterik ez. Ala, be besterik ez gorko ere. Zanuntza! And all the best, your friend Chuck Norris. Ah! Besa hori, besa, ez da, besa hau, eh? Besa hori, si... Xare sozalak, xare sozalak. Xare sozalak. Besa se hori, a ver?